23 su sata. Sova Info. Danas je počeo tjedan Filozofskog fakulteta u Rijeci kojim fakultet obilježava 20 godina postojanja. Program događanja traje do petka, a sastoji se od predavanja, radionica i raznih studentskih aktivnosti. Centralno događanje bit će svečana sjednica Fakultetskog vijeća u četvrtak 10. svibnja. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama fakulteta. Dani otvorenih vrata EU projekata održavaju se u cijeloj Hrvatskoj od 6. do 11. svibnja. Cilj održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata predstaviti je projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica. U Rijeci će kroz nekoliko događanja biti predstavljeni uspješno provedeni projekti u suradnji s Riječkim sveučilištem. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Humboldt Univerzitet u Berlin organiziraju sutra predavanje pod nazivom Cryptocurrencies, Chance, Risk and Opportunities. Tema predavanja su trendovi u razvoju kriptovaluta, a predavač je profesor, profesor Wolfgang Karl Herdle s, Humboldt Univerzitet u Berlinu, najpubliciraniji njemački statističar. Predavanje je u 16 sati u zgradi Aneksa na Ekonomskom fakultetu. sutra će prevladavati sunčano vrijeme, a na Jadranu će većinom puhati umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura je između 15 i 20 stupnjeva, a najviša dnevna između 20 i 26. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović. Slušali ste Sovu info.